23 skirsnis Kirpėjas pribėgo prie sukulto stiklo ir pamatė Gavrošą, kuris dūmė kiek į kabiną kojos į Senžano priekyvietės pusę. Eidamas pro kirpyklą, Gavrošas, kurio širdie dar nebuvo atslūgęs apmaudos dėl tų mažiulių, negalėjo atsispirti norų jį saviškai pasveikinti ir sviedė akmenį jo langą. Tik pamanykit, krioki barzdas kutys, kurio bliškumas virto mėlynumu. Jie daro žmogui keulystę grinai dėl savo malonumo kasgi jį nuskriaudė šitą vaikėzą. Ketvirtas skyrius – vaikas stebina senis. Tuo tarpu Senžano prekyvietėje, kurios postas jau buvo nuginkluotas, įvyko strateginis Gavrošo susijungimas su burelių žmonių, kurios vedė Anžol Rasas, Kurfeirakas, Kombeferas ir Feji. Jie beveik visi buvo ginkluoti. Baurelis su Žanu Pruveru susirado juos ir prisidėjo prie būrio. Anžol Rasas turėjo dvi vamsdį medžioklinį šautuvą. Kombeferas nacionalinio gvardiečio šautuvo su legiono numeriu, o uždiržo du pistoletus, kurie buvo matyti po atsakstytų redingotų. Žanas Pruveras seną kavalerijos mušketoną, baurelis, karabiną, kurfirakas mosavo špaga, ištrauktai iš lasdos, feji su nuogų kardų rankoje žygiavo prieš akiją šaukdamas «Te gyvoja Lenkija». Nuoroda «Te gyvoja Lenkija» 1830 metų Lenkų sukilimo atgarsis. Nuorodos pabaiga. Jie iš Morlano krantinės be kaklaraiščių, be skribelių uždusę permerkti lietau žaižaruojančiomis akimis. Gavrošas ramiai prie ir paklausė, kur einame. Eik su mumis, atsakė kurfierakas. Paskui feji ėjo, arba tiksliau sakant, šokavo Baurelis, kuria maištas buvo tas pat, kas žuviai vanduo. Jis vilkėjo vietinę liemenę ir turėjo atsargą žodžių, kurie viską triuškina. Jo liemenė didžiai sujaudino kažkokį praeivį, kuris Persigandę sušuko. Raudonieji atėjo. Raudonieji, raudonieji, atšovė Baurelis. Kokia kvaila baimė, buržuo. Aš, pavyzdžiui, netruputėlio nebijau raudono aguonų ir raudonoji kepuraitį man nekelia jokio siaubo. Paklausykit manęs, buržuo, tegul tik raguočiai bijo raudonos spalvos. Kažkur prie sienos kampo jis pastebėjo prilipdytą labai taikingo turinio popieriaus lapelį. Tai buvo leidimas valgyti kiaušinius – Paryžiaus arkivyskupo ganytojiškas laiškas savo avelims gavėnios proga. Baurelis užšuko. Avelis, mandagus pakaitalas bandai. Ir jis nuplėšė nuo sienos ganytojišką laišką. Tuo jis užkariavo Gavrošo širdį. Nuo tos akimirko šis ėmė atidžiai žiūrėti į Baurelį. Baurelį, pastebėjo Žorasas, tu negerai padarėjai. Tau reikėjo palikti tą raštą ramybėje, jis mūsų neliečia, tu veltui eikvoji savo rūstybę. Saugok šaudmenis, Nereikia šaudyti vienam išėjus išrikiuotis, nei sielos ugnimi, nei šautuvų. Kiekvienas turi savo manierą, Anžel Rasai, atsikirto Baurelis. Ta vyskupo proza mane žaidžia, aš noriu kiaušinius valgyti be jokio leidimo. Tavo maniera šaltai degti, o aš linksminuosi. Antra vertus, aš savęs visai neikvoju, aš tik noriu įsibėgėti, o šį vyskupo raštą nuplėšiau, prisiekiu Herkuliu, tik savo apetitui sužadinti. Žodis Herkulis – labai nustebino Gavrošą. Jis naudodavosi kiekvieną progą, ko nors išmokti, o šiam skelbimų plėšytojai jau buvo pajutęs pagarbą. Jis paklausė, ką reiškia Herkulis? Baurelis atsakė, lotyniškai tai reiškia šimt svelnių. Čia Baurelis pažino langiai išbliškusi jaunuolį su juoda barzdele, kuri žiūrėjo juos matytis, buvo vienas iš abecėlės bičiulių. Baurelis jam šūktelėjo, greičiau už šovinių, parabelium. Ruoškis karui, latiniškai. Bus darbelio atsiliepi Gavrošas, kuris dabar jau suprato latiniškai. Jie tikrai pravers. Jos lydėjo triukšminga minė studentai, menininkai, jauni vyrai, ekso kugurdos nariai, darbininkai, uosto krovikai, ginkluoti lasdomis ir durtuvais, kai kurie, kaip kombeferas, turėjo įsikišę už kelnių juostos po pistoletą. Toje minioje žingsniavo kažkoks senis, iš pažiūros tikras karšinčius, jokio ginklo jis neturėjo – bet stengiasi neatsilikti, nors ir atrodė paskendęs mintyse. Gavrošas jį pastebėjo. O čia atbakas, paklausys kurfeiraką, senis. Tai buvo ponas Mabefas. Penktas skyrius senis. Papasakosime, kas nutiko. Anželrasas ir jo bičiuliai ėjo Burdono bulvaru pro valstybinius grūdų sandėlius tuo metu, kada puolė dragūnai – Anželrasas, Kurfeirakas ir Kombeferas buvo tarpe tų, kurie pasinešė Besompiero gatvę šaukdami į barikadas. Ledigiero gatvėje jie sustiko išlieto kiūtinantį senį. Jų dėmesį patraukė tai, kad žmogelis tripeno zigzagais, lyg būtų buvęs girtas. Be to, nors visą rytą lyjo ir dabar tebe pylė ganas markus lietus, savo skrybeliais laikė rankoje. Kurfeirakas pažino, jog čia tėvas Mabefas – nes buvo jį nekartą matęs, kai palydėdavo Marijų lygi jo durų. Žinodamas taikingai ir daugiau negu baigštų buvusio bažnyčios seniūno ir knygų mėgėjo būdą, jisai nustebo pamatę šitoje sumaištyje du žingsniai nuo atakuojančios kavalerijos senuką, vien plaukį, vaikštinėjantį lietuje, aplink švilpiant kulkoms, beveik pačiame susišaudimo centre. Jis priejo artin ir čia tarp 25 metų maištininko ir 80 metų senuko įvyko šis dialogas. Ponas Mabefa, eikite namo. Kodėl? Čia bus karšta, puiku. Kaposis kardais, pleškins iš šautuvų, ponas Mabefai, puiku. Šaudys iš patrankų, puiku, o kur jūs visi einate? Einame valdžios versti, puiku. Ir įžengė paskui juos. Nuo tos akimirkos jis nepratarė ne vieno žodžio. Jo žingsnis taiga pasidarė tvirtas, darbininkai jį norėjo paimti už parankės, bet jis atsisakė papurtęs galvą. Jis traukė beveik pirmoje kolonos gretoje ir visi jo judesiai buvo kaip einančio žmogaus, o veidas kaip miegančio. Koks keistas seniokas, šnapždėjusi studentai. Minioje pasklido gandas, jog jis buvęs konvento narys, senas karalžudys. Žmonių samburis pasuko į stiklo gatvę. Mažasis gavrošas žygiavo prieš akiją, visą gerklę traukdamas dainušką ir lyg atstodamas trimitą. Jis dainavo – Mėnulis tyliai švietė, reisim baikštinėti, Šarlo Šarlotę kvietė, tų tų, tų iš atų. Dievas karalius, keuras kurpalius, priedo dar su, turčius esu. Du žvirbliai vos tik aušo, rasos vynų į kaušę, piktai kuodus pašiaušė, zy, zy, zy, į pasį. Dievas karalius, keuras kurpalius, priedo dar su, turčius esu. Kapojos kaip pasiutė, peštukai pasipūtė, prajuokino net liūtą. Do, do, do, įpiuto. Dievas karalius keuras kurpalius, priedo dar su, turčius esu. Užteks tuščiai plepėti, ar eisim vaikštinėti, šarlo šarlotę kvietė. Ni, ni, ni, įkliuni. Dievas karalius keuras kurpalius, priedo dar su, turčius esu. Jie patraukė į Senmerį pusę. Šeštas skyrius savanoriai. Būrys kiekvieną akimirką didėjo. Ties bieto gatve prie jo pritapo žilsvas aukšto ūgio vyras, kurio širkščiai ir drąsą laikyseną pastebėjo kurfeirakas. Anžolrasas ir kombeferas, bet ne vienas jo nepažino. Gavrošas įsidegė žengė pirmin pagautą savo dainos, švilpaudamas, šūkaudamas, sugadinto pistoleto rankiną tauškindamas į krautų langines ir nei neatkreipė dėmesio į tą vyrą. Atsitiko, kad pasukę į stiklo gatvę, jie ėjo pro kurfeirako namo duris. Kaip gerai pasitaikė, tarė kurfeirakas, juk aš užmiršau namie piniginį ir pamečiau skrybelę. Jis išėjo iš minios ir užbėgo laiptais į savo būtą, šokdamas iš karto per keturias pakopas. Jis pasiėmė seną skrybelę ir piniginę. Taip pat įsitraukė nemažą kvadratinę dėžę, didumo sulik stambokų lagaminu, kuri buvo paslėpta jo nešvariuose baltiniuose. Kai jis tekinas leidusi pačion, jį pašaukė durininkė, ponas de kurfeirakai. Durininkė, kuo jūs vardu, atrėžė kurfeirakas. Durininkė suglumo, bet jūsgi puikiai žinote, aš esu durininkė ir vadinuosi teta Veven. Tai šitkas, jeigu jūs mane dar kartą pavadinsite ponu de kurfeiraku, tai aš jūs vadinsiu teta de Veven. O dabar sakykite, kas yra, kas atsitiko. Čia kažkas nori su jumis pakalbėti. Kas toks? Nežinau. Kur jis? Mano kamarėlėje po velnių sušuko kurfeirakas. Bet jis daugiau kaip valandą laukė jūsų pereinant, vėl tarė durininkė. Tuo pačiu metu iš durininkės kamarėlės išėjo jaunuolis, iš pažiūros darbininkas, liesas, išbliškės, mažutis, strasdanotų veido apsirengęs kilėtą palaidinę ir su lopitomis pliušinėmis kelnėmis labiau panašus į persirengusi berniukų mergaitę negu į vyrą ir kreipėsi į kurfeiraką tokiu balsu, kurio tiesą pasakius, jokių būdų nebūtum galėjęs laikyti moters balsu. Ar aš galėčiau pamatyti poną Marijų, leiskite paklausti. Jo nėra. Ar jis pareis šį vakarą? Nieko nežinau. Ir kurfeirakas pridūrė. Aš pats tai nepareisiu. Jaunasis vyras pasižiūrėjo į atidžiai ir paklausė. Kodėlgi? Todėl. Kurgi jūs einate? O kas tau darbo? Ar galiu panešėti jūsų dėžę? Aš einu į barikadas. Ar galiu eiti draugę su jumis? Jeigu tik nori, atsakė kurfeirakas. Gatvė laisva, ji priklauso visiems. Ir jis tekinas leidosi vyti savo draugus, pasivyjas vienam iš jų padavė nešti dėžę. Tik po gero ketvirčio valandos jis pastebėjo, kad jaunuolis iš tikrųjų eina su jais. Minia niekomet neina kaip tik ten, kur ji nori. Mes jau esame aiškinę, kad ją pagauna ir neša tarsi koks vėjo gūsis. Jie praėjo Senmerį ir atsidūrė patys gerai nežinodami kokiu būdu Sendenį gatvėje. 12 knyga Korintas Pirmas skyrius – Korinto istorija nuo jo įsteigimo. Dabartiniai paryžiečiai, eidami į Rambiuto gatvę iš galių pusės, mato po dešiniai priešais Monteduro gatvę krežių pinėjo krautuvėlę, kurios iškaba sudaro krežis vaizduojas Napoleoną didįjį su šiuo įrašu. Napoleoną šičia nupintas į žilvičių. Tačiau jie nenumano, kokių baisių scenų šiai vietai teko regėti prieš 30 metų. Kaip tik čia buvo Šanvrerį gatvė, kuri senovėje buvo rašoma Šanvererį ir garsi smuklė vadinama Korintu. Prisiminkime visą, kas buvo kalbama apie šioje vietoje pastatytą barikadą, kurią berots užtemdė Sen Mary barikada. Į šią nuostabę Šanvrerį gatvės barikadą, kurią dabar dengia tiršta užmiršties tamsa, mes ir norime mesti šiek tiek šviesos. Tebūnė mums leista pasakojimo aiškumo dėlį imtis paprasto būdo jau mūsų panaudoto aprašant Vaterlo – Kas panorėtų pakankamai tiksliai įsivaizduoti namų masyvus toje gadinėje stuksojusius netoli Sent Estašo bažnyčios, Paryžiaus galių šiaurės rytų kampe, kur dabar prasideda Rambiuto gatvė, turi tik mintyje nusibriežti raidę N, kurios viršūnė tebūnė Sendenį gatvė, o pagrindas galis. Jos du vertikaliniai brūkšniai žmės didžiąją Valkatų gatvę ir Šanbrerį gatvę, o skersinis mažąją Valkatų gatvę. Senoji Monteduro gatvė kirto visas tris raidės N linijas netikėčiausiais kampais. Tokiu būdu painus tų keturių gatvių labirintas, šimto kvadratinių tuazų plote, tarp galių ir sendenį gatvės iš vienos pusės ir tarp gulbių ir pamokslininkų gatvės iš antros, sudarė septynis nedidelius įmantrios formos ir įvairaus didumo kvartalus išdėstytus kreivai, kaip pakliuvo, kurios skiria vienus nuo kitų siauri plyšiai, panašiai kaip akmens luitus statyboje. Mes sakome siauri plyšiai, nes negali būti aiškesnio nusakymo toms tamsioms gatvelėms, ankštoms, zigzaguotoms, apstatytoms senais aptriušusiais aštuonių aukštų namais. Jie buvo jau taip sugūrę, jog šanvreri ir mažosios valkatų gatvių fasadai laikėsi paremti rastais, kurie ėjo nuo vieno namo į kitą. Gatvė buvo siaura, o nutekamasis griovys platus, praeiviai žengdavom žinai šlapių grindinius, prausdamėsi palei krautuvėlės, panašias į rūsius, paliai storus akmeninius tulpelius su geležiniais lankais, paliai baises dvokiančią šiukšlių krūvas ir šimtamečius vartus iš geležinių virbų. Rambiuto gatvė visą tai sunaikino. Mondeturo pavadinimas puikiai nusako visų tų gatvių vingrumą. Mondetur – vingiuotas kalnas prancūziškai. Dar aiškiau apie tai kalba į Mondeturo gatvę įsukančios Pirueto gatvės pavadinimas. Praeivis, kuris į sendenį gatvės eidavo iš anvrerį gatvę, matydavo, kad ji pamažu siaurėja prieš jį, lyg jis būtų pakliuvęs į ilgą piltuvą. Šios labai trumpos gatvelės galiais išvysdavo eilę aukštų namų, stojusių kelią prieš akėją iš galių pusės ir galėdavo tartis atsidūręs aklygatvyje, jeigu iš dešinės ir kairės nebūtų dviejų tamsių perėjų, kuriomis galima iš čia pasišalinti. Tai buvo Monde Turo gatvė vienu galu siekinti pamokslininkų gatvę, o kitu gulbių ir mažąją valkatų gatves. To savotiško aklygatvio gilumoje dešinės perėjos kampe stovėjo namas, žemelesnis už kitus ir įsikišęs į gatvę, kaip žemės ragas, kad įsikiša į jūrą. Kaip sykis šiame name, turinčiame tik tris aukštus, ištisiems trim šimtmečiams buvo linksmai įsikūrusi garsi smuklį. Šis smuklis kleidė džiaugsmingą triukšmą toje pačioje vietoje, kurią senasis Teofilis – pažymėjo šiuo dvieiliu. Negyvas ten meilužis karo, iš meilės pasidaręs galą. Nuoroda Teofilis Gotie 1811-1872 metai. Poetas, romantikas, jaunojo Viktoro Hugo bendražygis kovoje su klasicizmu, viena iš centrinių XIX amžiaus ketvirtojo dešimtmečio prancūzų romantikų judėjimo figūrų. Vėliau gynė menas menui teoriją. Nuorodos pabaiga. Vieta buvo tinkama, smuklininkai ją paveldėdavo iš tėvo ir palikdavo sūnui. Matureno Renje laikais smuklė vadinosi rožių puodas, o kadangi madoje buvo rebusai, tai iškaba jai atstojo rožinė spalva nudažytas stulpas. Nuoroda Maturenas Renje, prancūzų poetas satyrikas, 1573-1613 metai. Nuorodos pabaiga. Praėjusiame šimtmetyje garbingasis Natuaras, vienas iš mantriųjų tapytojų griežtosios mokyklos šiandien niekinamų, nekartą nusigėręs toje smuklėje prie to paties stalo, kur nusilesdavo Renje, iš dėkingumo ant to rožinio stulpo nutapė Korinto vynogių kekį. Smuklininkas iš to džiaugsmo pakeitė savo iškabą ir po tą keke aukso raidėmis įrašydino žodžius Korinto vynogis. Iš čia ir kilo Korinto pavadinimas. Girtuokliui nėra natūralesnio dalyko, kaip praleisti žodį. Žodžio praleidimas tai frazė zigzagas. Korintas pamažu nuvainikavo rožių puodą. Paskutinis šios smuklininkų dinastijos atstovas dėdė iš lų, jau visiškai nežinodamas praeities liepė stulpą nudažyti mėlynai. Salė apačioje, kur buvo bufeto stalas – Salė antrame aukšte, kur buvo biliardas, siauri mediniai įvyjai laiptai, kerta lubas, vynas ant stalų, suodžiai ant sienų, žvakis vidurdienį, štai kokia buvo ta smuklė. Į žemutinį salės buvo anga ir laiptai į rūsį. Trečiame aukšte gyveno patys išlų. Į jų butą reikėdavo pasikelti laiptais, veikiau kopėčiomis, o ne laiptais, į kuriuos buvo galima patekti pro nepastebimas duris iš didžiosios salės antrame aukšte. Pastogėje buvo dvi mansardos, tarnaičių kamarėlis. Pirmąjį aukštą užėmė virtuvė ir salė su bufetu. Dėdė iš lų galimas daiktas buvo gimęs chemikų, tačiau liko vyrėjų. Jos muklėje žmonės ne tik gerdavo, bet ir valgydavo. Iš lų buvo išradęs nuostabų patiekalą, kurį galėjai gauti tik pas jį. Tai buvo farširuoti karpiai. Lankytojai juos valgydavo lainė žvakis ar Liudviko 16 laikų kenketo šviesoje prie stalų, kurie vietoje staltiesių buvo uždengti vinimis prikalta cerata. Čia daug kas ateidavo iš gana toli. Išlų vieną gražų rytą nusprendė būsint pravartu apskelbti praeiviam savo specialybę. Jis padažė teptuvėlį juodų dažų poduką, o kadangi jo rašyba buvo savotiška – Kaip ir jo virtuvė, tai ant sienos jis suimprovizavo šį nuostabų įrašą. Karp ogra. Nepasniko karpiai. Vieną žiemą liūtims ir krušai atėjo į galvą nuplauti raidę S, kurią baigėsi pirmasis žodis, ir raidę G, kurią prasidėjo trečiasis, ir po to liko karpe horas. Lotyniškai naudokis valandomis. Primena žinoma Horacijaus eilutę karpe diem. Naudokis diena. Laikui ir lietui padedant kuklus gastronominis kelbimas virto giliai prasmingų patarimų. Taigi pasirodė, kad nemokėdamas prancūziškai, dėdė iš lų mokėjo lotyniškai, kad virtuvė jam padėjo sukurti filosofinę sentenciją ir jis norėdamas pranokti karemą prilygo Horacijai. Buvo nuostabu ir tai, kad ši sentencija dar reiškia užeikite į mano smuklę. Nuoroda – Karemas 1784-1833 metai garsus kulinaras, tarnavęs turtuolių ir karalių rūmose. Nuorodos pabaiga. Dabar iš viso to nelikė neženklo. Monteturo labirintas buvo išvartytas ir plačiai išlygintas 1847 metais, o šiuo metu galimas daiktas jo visai nebėra. Šanvreri gatvė ir Korintas išnyko po Rambiuto gatvės grindinių. Kaip esame sakę, Korintas buvo viena iš kurfeirako ir jo bičiulių susitikimo vietų, jei ne vienas iš rinkimosi punktų. Korintą aptiko Granteras. Jis užėjo ten patrauktas užrašo Karpe Horas ir sugrįžo dėl Karp Ogra. Čia visi gėrė valgė rėkavo, ar kas mažai mokėjo, ar blogai mokėjo, ar visai nemokėjo, dėdė iš lų, visus vaišingai sutikdavo, nes buvo geras žmogus. Taip, iš lūbų buvo geras žmogus, kaip mes ką tik pasakėme, bet draugė ir karingas smuklininkas. Įdomi atmaina. Atrodė, kad jis visuomet blogai nusiteikęs, tartum stengiasi įbauginti savo klientus, lyg niurzgiant žmonių, kurie pas jį užeina, ir kad jis labiau linkęs su jais susikivirčyti, negu jiems duoti sriubos. O vis dėlto mes tvirtiname, kad visados ir kiekvieną jis vaišingai priimdavo. Ta keistybė traukte traukė jos smuklę lankytojus, buvo lyg jaukas jauniems vyrams, kurie vienas kitą kviesdavosi ten sakydami. Nagi, eime pasiklausyti, kaip urškia dėdė išlų. Kitados jis buvo fechtavimo mokytojų. Kartais jis taiga prapliupdavo kvatoti. Kienos kardus balsas tas geras vyrukas. Iš esmės jis buvo jogdarys apdovanotas niūrę išorę. Jam būdavo didžiausias malonumas įvaryti kambajomis. Jis lyg ir priminė tas pistoleto formos tebokines, kurių šūvis sukelia čiaudėjimą jo žmona, teta iš lūk, buvo barzdota ir labai negraži. Apie 1830 metus dėdė iš lū mirė. Draugė su jo dingo ir nepasniko karpių paslaptis. Nepagodžiama našlė laikė smuklė ir toliau, bet virtuvė pablogėjo ir pasidarė nebepakenčiama, o vynas, kuris visuomet buvo prastas, pasidarė baisus. Tačiau kur feirakas ir jo bičiuliai tebe vaikščiojo į Korintą iš pasigailėjimo, kaip sakydavo Bosijai. Dusulys ir šlištumas nekliudė našlį iš lų pasakoti sodžiaus gyvenimo atsiminimus. Dėl jos tarsenos jie netekdavo sentimentalumo. Ji turėjo savotišką kalbos manierą, kuri švelnino jos gaižes reminiscencijas apie sodžiaus gyvenimą ir jaunatvės dienas. Kada buvau mergina, tai būdavo klausausi, kaip čiulba liepsnelė, gudobės krūmose. Ir tokia jaučiuosi laiminga, tokia laiminga, sakydavo ji. Antrojo aukšto salė, restoranas buvo didelis ilgas kambarys pilnas taburečių, soliukų, kėdžių, suolų ir stalų. Bet to joje dar stovėjo senas šlubas biliardas. Į ją reikėdavo lipti į vėjais laiptais, kurie baigėsi salės kampe kvadratinė skilė, panašiai į laivo liuką. Ta patalpa šviesdavo vienų vienas euras langas ir visuomet uždegtas kenketas, tad ji buvo panaši į lindynę. Visi keturkojai baldai elgėsi taip, lyg būtų buvę trikojai. Kalkėmis išbaltintas sienas pošė tik šis keturailis, sukurtas ponios išlų garbiai. Stebės ją iš tolo priejas arčiau, jauti šiurpą, jos nosi plačio įstyro karpą, išaugusit kurpi, kas kart ją sutikęs drebi, dar sučiaudės pikčiurną, ir nosi su karpa baise nugarmės jai į burną. Keturailis buvo anglimi užrašytas ant sienos. Ponė išlų labai panašiai portretą pavaizduota šiame eilėraštyje, raštie, Nuo ryto iki vakaro ramių ramiausiai vaikščiodavo pro jį. Dvi tarnaitės, matlotė ir žiblotė, žinomos tik šiais vardais, padėdavo poniai išlų statyti ant stalų asočius su mėlynos spalvos vynų ir visokius riebalus, kuriuos išalgusiems lankytojams paduodavo moliniuose dubenyse. Matlotė riebi, apvali, ruda ir gerklinga, kadaise mėgstama vėlionio išlų sultonė, buvo šlykštesnė už bet kurią mitologinę pabaisą – Tačiau, kadangi tarnaitį visuomet dera užleisti pirmą vietą savo šeimininkė, ji buvo netokia bjauri, kaip ponė išlų. Žiblotė, ilga, gležna, blyškių, nuvytusių veidų, mėlynais pakeis ir nuleistomis blakstienomis visuomet perilsusi ir įsekusi, galima būtų pasakyti serganti chroniškų nuovargių, keldavosi pirmoji, guldavo paskutinė, patarnaudavo visiems, net kitai tarnaitiai, tyliai ir švelniai šipsuodamas kažkokią neaiškę, alse ir mėgustą šypseną. Ties bufeto stalu buvo veidrodis. Prieš eidamas į restorano patalpą galėjo ant durų perskaityti šias eilutes parašytas kurfeirako ranka. Jei gali, vaišink kitus, pats pavalgyk, jei drasus. Antras skyrius, kuo baigėsi linksmos išgertuvės. Leglis iš Mo, kaip žinome, daugiau gyvendavo pas žolį negu kitur. Jo būstas buvo lygiai kaip paukščio ant šakos. Abu du bičiuliai gyveno kartu, valgydavo kartu, miegodavo kartu. Viskas jų buvo bendra, net iš dalies ir muziketa. Tie du savotiški dvyniai niekomet nesiskirdavo. Birželio penktos dienos rytą jie nuėjo pusryčiauti į Korintą. Žolį buvo persišaldęs ir sneukrojo nuo smarkios slogos, kur jau buvo prasidėjusi ir legliui. Leglio švarkas buvo apibrizgęs, bet žolį vilkėjo gerai. Galėjo būti kokia devinta valanda ryto, kada jie pastūmė Korinto duris. Jie užlipo į antrą aukštą. Juos sutiko matlotė ir žiblotė. Austrių, sūrio ir kumpio, pasakė Leglis, ir jie susėdo už stalo. Smukli buvo tuščia, jiedu sėdėjo vienu du. Žiblotė, pažinusi žolį ir leglį, prastatė ant stalo butelį vyno. Vos tik jie pradėjo valgyti austres, laipto angoje pasirodė kažkieno galva ir kažkieno balsas tarė. Ejau pro šalį, užuodžiau dar gatvėje nuostabų brysūrio kvapą ir sukau. Tai buvo Granteras. Granteras pasiėmė taburetį ir atsisėdo prie stalo. Žiblotė, pamačiusi Granterą, pastatė du butelius vyno. Dabar jų buvo trejetas. Nejaugi tu išgersi abu du butelius, paklausė Leglis Granterą. Granteras atsakė. Čia visi žmonės išmaningi, tik tu vienas be išmanimo, kur matyta, kad du buteliai nustebintų vyrą. Anuotų pradėjo nuo valgio, Granteras nuo gėrimo. Pusė butelio buvo beregint ištuštinta. Tau skylė pilvė ar ką, paklausė Leglis. Tau ant alkūnės skylė, atšovė Granteras. Ir išgėrė stiklinę pridūrė. Taigi, taigi, Legli, gedulo kalbuoja realiai, tavo švarkas palaikys. Tikiuosi, kad taip, atsikirto Leglis. Mes labai darniai sugyvenome, mano švarkas ir aš. Jis įgavo visas mano kūno formas, niekur neveržęs, smagiai aptempė mano keverzišką figūrą, jis atlaidus visiems mano judesiams, aš jį tik dėl to jaučiu, kad man su jo šilta. Seni drabužiai tas pat, kas seni bičiuliai. Čia tai tiesa, sužuko žolį įsiterpdamas į kalbą. Sedas drabužis vis viet kaip sedas draugužis. Ypač sloguojančio žmogaus lūpose. Granterai, paklausė Leglis, tu iš bulvaro? Ne, Mes už žolį ką tik matėme eisenos pradžią. Duostabus regidys, tarė žolį. O kaip ramu šitoje gatvėje sušuko leglis, kas galėtų pamanyti, kad viskas Paryžiuje aukštyn kojom? Jauti ir dabar, kad čia kažkada būta tik vienolynų. Diubrelis ir Sovalis duoda jų sąrašą. Ir abatas Lebefas taip pat. Nuoroda abatas Lebefas 1687-1760 prancūzų istorikas, be kitų veikalų parašęs Paryžiaus miesto ir parapijų istoriją 1754 metais. Nuorodos pabaiga. Vienuolių čia visur aplinkui knipždėte knipždėjo, apsiavusių, basų, skustų, barzdotų, pilkų, juodų, baltų, baltų, Pranciškaus Asižiečio pranciškonų, Pranciškaus Pauliečio pranciškonų, Kapucinų, Karmelitų, mažųjų augustiniečių, didžiųjų augustiniečių, senųjų augustiniečių, jų čia buvo negirdėtai privise. Nekalbėkime apie vienolius, pertraukė Granteras, nuo to mane ima noras kasytis. Paskui jis užšuko. Brr, ką tik prarijau netikusią austrę. Mane vėl ima hipochondrija, austri sugedusios, tarnaitės bjaurios. Aš nekenčiu žmonių giminės, ką tik ėjau ryšelyje gatve pro didelę viešąją biblioteką. Ta krūva austrių kreuklių, kuri vadinama biblioteka, man atima norą galvoti, kiek popieriaus, kiek rašalo, kiek keverzonių. Ir visą tai parašė žmonės. Koks gisukčius yra pasakęs, kad žmogus dvikojus padaras be plunksnų. Neseniai sutikau vieną pažįstamą dailę mergaitę, gražią kaip pavasaris, verta vadintis Floreale, ir ji buvo sužavėta, įdžiūgavo, jautėsi kaip devintame danguje vargšelį, nes vakar kažkoks šlykštus rauplėtas bankininkas teikėsi jos panorėti. Deja, Moteris tyko ir seno mokesčių rinkėjo ir jauno dabitos. Katės medžioja ir pelės, ir paukščius. Dar nėra ne dviejų mėnesių, kai šitą mergužėlę dorai gyveno savo mansardoje. Varstė varinius žiedelius į korsetų kilputes, ar kaip ten jūs tai vadinate. Jis siuvo miegojo sudedamoje lovoje, turėjo gėlių vazonėlio, buvo patenkinta. Dabar ji bankininkienė. Ši transformacija įvyko šią nakt. Šį rytą sutikau tą auką, ji nesitvirė džiaugsmu. O visų baisiausiai yra tai, kad ta begėdė šiandien buvo tokia pat graži, kaip ir vakar. Sanderis su finansininku neatsispindėjo jos veidę. Rožės šiuo atžvilgiu tuo geresnis ar blogesnis už moteris, kad pėtsakai, kurios palieka ant jų vikšrai, aiškiai pastebimi. Ak, nėra žemėje moralė, šaukiuosi liudytojais mirtą, meilės simbolį, laurą, karo simbolį, alyvą tą paikšę, taiko simbolį. Obelį, kuri vos neusprangino Adomo savo sėklėle, ir figmedį, gražiosios lyties protėviai. O dėl teisės, tai ar norite žinoti, kas yra teisė? Galai griešiasi kluzijumo, Roma globoja kluzijumą ir klausia galus, kuo kluzijumas jiems nusikalto. Brenas atsako, tuo pačiu, kuo jums buvo nusikaltusi Alba, kuo buvo nusikaltusi Fidena, kuo buvo nusikaltę Ekvai, Volskai ir Sabinai. Nuorada. Kluzijumas miestas Etrurijoje. 391 metais prieš mūsų erą apgultas galų, jis pasivietė pagalbą romėnus, kuriems tai buvo dingsti sutriuškinti galus. Brenas vardas, teisingiau titulas, keleto galų vadų, kurių vienas 338 metais prieš mūsų erą įsiveržęs į Italiją ir pasak padavimo nusiaubęs ir sudeginęs Romą. Nuorodos pabaiga –